să înfrânare și nevoință veștejind, săltările trupului prelăudate. Te-ai făcut pildă monachilor, de Dumnezeu cugetătorule celor ce strigă. Bucură-te, Părinte Antonie, pământ ca fiind fără de tu, prea cuvioasă Antonie, lepădând toată purtarea de grijă a trupului, pentru aceasta strigăm ție. Bucură-te, o drasla cu cernicului, Părinte, Bucură-te, ramura credincioasă Maicii Sfinte! Bucură-te, vlăstarul cel neveștejit al Egiptului! Bucură-te, povățitorul cel mare al pustiului! Bucură-te că din tinerețe lui Hristos ai urmat! Bucură-te că firește de trup te-ai depărtat. Bucură-te, arătătorule al căilor monahicești. Bucură-te, cel ce voiești mântuirea muritorilor. Bucură-te, izbăvitorul din al celor mulți bucură te de tătorul râurilor de tămăduiri. Bucură-te cel prin care Dumnezeu s-a preanălțat. Bucură-te cel prin care satana s-a rușinat. Bucură-te, Părinte Antonie! pe tine, de Dumnezeu purtătorule, la înălțime ridicat, se ispitea, te împiedicat de la toate faptele bune. Însă după puțin s-a rușinat de sporirea ta, care nevoindu-te cu trupul, și înălțându-te cu sufletul, strigai lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Având cunoștința celor ce sunt, ca și cum nu ar fi. Ai trecut cu vederea pe cele trecătoare, desfătări ale vieții. Deci în mormânt închinzându-te, prin multe necazuri te-ai înțelepțit, nădejdea spre Dumnezeu punându-ți, pentru care auzi acestea. Bucură-te, sufătorule al nădejdii în Dumnezeu! Bucură-te, pierzătorule al nebuniei vrășmașului! Bucură-te, cel ce nu te spăimânți de rănirile lui! Bucură-te, biritorul uneltirilor lui! Bucură-te, lauda cea vestită! a pământului Egiptului. Bucură-te cel mai strălucit decât toți monahii, lumina cea mai strălucită. Bucură-te, floarea cea de Dumnezeu împodobită a lor. Bucură-te frumusețea cea strălucită a Sfinților! Bucură-te înțelepte de slușitor al înțelepților! Bucură-te luceafărul luminător al luceferilor! Bucură-te izvorul cel viu al pustiei! Bucură-te glasul cel puternic! risipitor al trândăviei. Bucură-te, Părinte Anton! că văzând pornirea vrăjmașilor, cea neputincioasă venind asupra ta, neclintit ai rămas și cu darul înconjurat fiind, din toate părțile strigai lui Dumnezeu, Aliluia! mai mult a fi necăjit, cugetătorule de Dumnezeu. Ai văzut Dumnezeescul har, că din cer lumină pogorându-se, te-a cercetat pe tine nevoință și glas ai auzit. Bucură-te, Fiu al Dumnezeiești lumini, Bucură-te, locaș al Duhului Sfânt, Bucură-te, făclia cea nestinsă a liniștii, Bucură-te, canonul cel prea drept al înfrânării, Bucură-te, privirea cea prea dulce a îngerilor și a oamenilor, Bucură-te, mărirea cea lăudată a celor aleși! Bucură-te, zgonitorule al patimilor omenești! Bucură-te, îmbogățitorule de dumnezeiesc har! Bucură-te, Părinte, întâi stătător al Părinte, Bucură-te, prea cinstite, scusit păzitor al celor nesoțiți. Bucură-te, cel ce covârșești într-o cunoștință pe ce înțelepți. Bucură-te, cel ce întărești pe credincioșii cei căzuți. Bucură-te, Părinte! Către muntele pustiule a alergat Antonie, bucurându-te. Iar cel înrăvit într-o răutate, un disc mare de argint, a pus înaintea ta. Însă tu ca pe un cunoi de făimândul, strigai lui Dumnezeu, Amin. belșuguri diavolești, mai presus de acestea te-ai arătat. Deci, făcându-te cetățean al pustiei, auzi acestea. Bucură-te canonul și temelia pusnicilor, Bucură-te plângerea împotriva răilor vrăjmași bucură-te, slujitorul slujbelor celor mai bune. Bucură-te, dătătorul al celor care cer cele dumnezeiești. Bucură-te că rău ai pătimit vrăjmașului potrivindu-te. Bucură-te că împreunându-te cu Dumnezeu te-ai veselit. ascultă minunea cea prea vestitoare a îngerilor. Bucură-te cel ce ești rana grea demonilor. Bucură-te credinciosule slujitor al lui Dumnezeu. Bucură-te înainte stătător al credincioșilor. Bucură-te, Cel prin care s-au deșertat cetățile! Bucură-te, prin care munții cetăți s-au schimbat! Bucură-te, Părinte Anton! ceninul Părinte de Dumnezeu, purtătorule Antonie, luntre neaflându-se, te-ai sui pe un crocodil, mergând spre cercetarea rugătorilor tăi, strigând împreună cu dânsii, lui Dumnezeu, Aliluia! Egiptului în pustie locuind, ca pe unul mai presus de oameni și auzind învățătura ta, s-au schimbat cu dumnezeiască schimbare, pentru care vin pe Dumnezeu, strigăm ție. Bucură-te, cel ce ești om între îngeri, Bucură-te, Cel ce ești înger între oameni! Bucură-te, Cel ce prin pildele tale pământul ai făcut cer! Bucură-te, Cel ce prin faptele tale ai slujit lui Dumnezeu! Bucură-te că ai surpas prin ceama demonilor! de Cel ce a înălțat viața muritorilor, bucură-te, tăinuitorule al dumnezeieștii stăpânii, cea întrei sori. Bucură-te, povățuitorule al Dumnezeiești, petrece. Bucură-te, ridicarea celor căzuri, de mântuirea multora. Bucură-te că ne povățuiești pe noi în urmă ție. Bucură-te că urmând povețelor tale, adunăm sufletului bogăție. Bucură-te, Părinte, Anton! și a intrat. Dar ne împlinindu-ți dorința cu singură bunăvoință, te-ai făcut de săvârșit nevoitor, cântând lui Dumnezeu. Dumnezeu prea slăvit, pentru care primești de la noi acesta. Bucură-te cel prin care se împodobesc cu vioșii, Bucură-te cel prin care oamenii se mântuiesc, Bucură-te Dumnezeiasca mântuiere bolnavilor. Bucură-te, Harul cel Dumnezeiesc al călătorilor! Bucură-te că ai vindecat prin rugăciune pe cea îndrăcită! Bucură-te, prea fericite, cel ce de toți te-ai depărtat! Bucură-te că îndată în pustie ai fugit. Bucură-te cel ce ai uneltit viața îngerească. Bucură-te cel ce te-ai făcut dumnezeiesc slujitor. Bucură-te cel ce te-ai arătat pentru noi mijlocitor către Domnul. Bucură-te povățuitorul poporului, către Dumnezeu. Bucură-te, împăciuitorul oamenilor, cu Duhul se hrăneam. Fiarele înfricoșindu-se, iar pe credincioși, îndemnându-i familie fericite, cel potrivă cu îngerii, căci ca un alt Ierusalim și Sinai, muntele tău s-a preamărit, și ca un alt Moise și Ilie, arătându-te, auzi acestea. Bucură-te al doilea Moise cu faptele, Bucură-te al doilea Elie cu chipurile. Bucură-te cel ce gândeții lui David te-a semănat. Bucură-te cel ce cărările botezătorului ai urmat. Bucură-te cel ce ai izvorât apa monahilor în loc însetat. Bucură-te, cel ce lui Pavel cel simplu te-a semănat. Bucură-te, cel ce în fiecare zi ai sfătuit pe monași, Bucură-te, cel ce ai povățuit îndeoseb pe cei greșiți. Bucură-te, cel ce ai vindecat pe cei orbi. Bucură-te, Cel ce-ai îndreptat pe cei slăbănoci! Bucură-te, Cel ce-ai gonit patimile cele sufletești! Bucură-te, Cel ce-ai vindecat durerile cele trupești! Bucură-te, Părinte! Amin! nici noi cum nu te-ai spăimânta de trei ori fericite. Iar vânătorul, văzând dumnezeiasca ta față, de frică fiind cuprins, îndată a murit, făcându-te tu pildă tuturor, celor ispitiți a strigat lui Dumnezeu, Amin. care a arătat-o celor împreună cu tine, întrebat fiind de dânsi, de Dumnezeu, purtătorule Antonie, pentru aceea văzând sfințenia ta, minunându-ne strigăm ție, Bucură-te însuți văzătorule al tainelor, Bucură-te, trecătorule, cu vederea al pământeștilor lucruri. Bucură-te, luminarea adevărată a celor necunoscători. Bucură-te, grabnica, supunerea supușilor. Bucură-te că pe cele viitoare ca pe cele de față le vedai. Bucură-te că arătai cu putință pe cele cu neputință. Bucură-te că ai mântuit pe tinerii cei îndrăciți. Bucură-te cel ce ai tămăduit pe cei bolnavi de om. Bucură-te cel ce vedeai înălțarea sufletelor. Bucură-te cel ce mai înainte spunea ieșirea lor. Bucură-te toiagul cel bun al monahilor. Bucură-te cinstita împodobire a credincioșilor te Părinte Anton. Cel ce te-ai făcut și tu toate tuturor, pe toți covârșindu-i Antonie, până și în văzduh.